Ich bin ein Undercover Motherfucker, Paramacher, Barbezahler Kilos auf den Gabelstapler, passt nicht auf die Abendgala Scharfes Eisen, Strafanzeigen, schlage in die Ladenscheiben Jogging, Jogginganzug, Nadelstreifen, trotzdem immer Straße bleiben Roadrunner, fick mal auf das Roadcover Baule so wie Mo Salah, damals war ich broke Mama, Nase, Koks, war Verbot, Ampel rot, rase los El Capone, Level, Drohnen, Gnaden, los, schlag ihn tot. Häng im Block ganz alleine, jag lila Scheine, doch bleib immer der gleiche. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant wie Stallone in den 80s. Roadrunner, wie Videoclip-Shows und das Geld fließt. Katalea, alles nur Instinkt, DSL, Armee, doch immer noch der Typ, der in der Zelle schläft. Rohdiamant wie Stallone in den 80s. Roadrunner, wie Videoclip-Shows und das Geld fließt. Katalea, alles nur Note Ich bin ein Frauenfänger, Showbeller, Lauf im TV-Sender, Ausländer, Draufgänger, Fick alle V-Männer, 45 Jordan 2, Seele rein, Edelstein, Schlägerei gegen zwei, dreht in den Schädel ein. Block, Junge, Malboro, Smog, Lunge, Flasche, Fliehkopf, Wunde, komm mit der Glock, Wurme, Bretter, Hits für Ghetto-Kids, Weste sitzt, Terrorist, treffe dich, Messer stich, du willst Stress, besser nicht. Häng im Block ganz alleine Jag lila Scheine, doch bleib immer der gleiche. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant wie Stallone in den 80s. Roadrunner, Videoclip-Shows und das Geld fließt. Katalea, alles nur Instinkt, DSL, ME, doch immer noch der Typ, der in der Zelle schläft. Rohdiamant wie Stallone in den 80s. Roadrunner, Videoclip-Shows und das Geld fließt. Katalea, alles